kugira nabo baterere mu kubaka kino gihugu cyabo igihugu cyabibarutse aribwo u Burundi hari ku igenekerezo cya cumi na kane gitugutu uno mwaka turimwo aho umushikiranganji wa mbere yaha umubonano abaserukira abandi mu ishyirahamwe rigejwe gutanga no gukwiragiza mu bisata bitandukanye haba abari ngaho bujumbura n'abari mu ntara hagati basanzwe bakorerayo na cyane cyane kugira abakorere abanyagihugu kuko nkuko yabivuze ati abatazokora neza canke abatazokora ivyo ba abatazokora ibyo bategerezwa gukora iby'igihugu cabaragije ngo bazo basezerera muri no leta asanzwe arongoye kuko niwe mukuru wa leta leta nkozi kandi mvyeyi turaza kugaruka kuri bimwe mu byashyikirijwe n'umushikiranganji komisiyo de polisi generale Alain Guillaume bunyoni hama duce duha micro namwe kumbure mutubwire cyane cyane icyokorwa ntihabe muri iki gisata kijejwe amatara n'amazi gusa ariko mu bindi bisata byose bya leta ni gute abo baserukira abandi abo leta iba yarashize imbere kuko leta si uh, si mose canke si kintu mugabo leta n'abantu leta ni wewe leta ni jewe kugira abo bashizwe imbere kugira baserukira abandi bakorere leta leta koko bakorere abo banyagihugu babashize imbere n'ibyo tuzakugaruka ko uno munsi aho tuzaguca twugurura telefone zanyu kugira namwe mutange intererano yanyu y'icokogwa cyane cyane kugira koko abo bakozi ba leta abo bafise ayo mabanga y'igihugu ba abo bahamagariwe gukorera umunyagihugu bakore koko kwizina izina ry'umunyagihugu hama igihugu gitera nk'uko nari mpejeje kubibabwira rero hari ku igenekezo rya cumi na kane gitugutu uno mwaka aho umushikiranganji wa mbere w’u Burundi yakira araha umubonano abaserukira abandi mu bakozi ba regidezo igisata gisanzwe kijejwe gutanga no gukwiragiza amazi n'amashanyarazi hano mu gihugu cacu umushikiranganje wa mbere yarabanje arababwira muri rusange ibijyanye n'igihugu uko cifashe mu bisata bitandukanye haba muri politike umutekano n'ibindi hamaragaruka kuri uh, iryo shirahamwe cyane cyane abavunira akagohe mbere yaranabwiye yuko iminsi gisuma iharuye ngo ni mirongo ine n'icyenda ariko ngo hariho n'abazofatwa iyo mirongo ine n'icyenda itarashika aca bahamagara umwe wese gukora icyo ashoboye kugira iyo mirimo leta yabashinze bayikurikize reka dukurikire Alain Guillaume bunyoni ni commissaire de police générale ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi twaje rero hano kugira ngo muri ya ntumbero ya leta vyeyi leta nkozi leta nsenzi dutera intege abari ku kivi ariko na cyane cyane turabe bimwe bimwe mu bibabera intambamyi kugira ngo imirimo igende neza umwanya tuza gufata hano ntuba munini mugabo turafise ijambo twifuza ko muzirikana mutazibagira kandi muzoshira mu ngiro kuba twaje hano turazi neza kandi namwe murabizi yuko umushyikiranganje twabahaye yikwije arakwiranye n'ubu bushyikiranganje nta kindi gitugu nta n'amaramforo maremare akeneye amategeko ava muri leta arayafata nka nkama akayabashikiriza ariko kuba twaje hano ni uko twashimye ko mwebwe nk'abarongoye abandi mutahura neza ibihe turimo icyo tubiteze ko icyo leta ibiteze ko icyo abenegihugu mujejwe gukorera babiteze ko kugira ngo muheze mugorora inzira mu bikorwa byanyu bitandukanye ubwa mbere nubacira ku mayange mu majambo make cyane mbega igihugu cyacu no munsi cyifashe gute murashobora kuba mwamira mu mazi mu muyaga nkuba n'ingorane zijyanye nabyo n'amarisike ajyanye nabyo hanyuma muri ntimuronke umwanya wo kwibaza uburundi bungana gute buri mwiki n'iki bugeze hehe kugira ngo mumenye namwe uruhara rwanyu ingene rubwirizwa eh, ingene mubwirizwa kurangura neza imirimo mujejwe kugira ngo muri urwo rukurikirane rw'ibikorwa bigize ubuzima bw'igihugu ntihagire agahara kuko ubuzima bw'igihugu ni umuzingi wugaye hagize akavamo ku ruhande rumwe bisigura yuko umuzingi uca wuguruka iyo rero umuzingi wugurutse ni nka kujya kugurura uruhongore Eh, ibitungwa birasohoka imfisi nazo zikinjira bisaba rero yuko umwe wese akora icyo ajejwe kugira ngo igihugu kigume kibungabunzwe neza mu bijyanye n'umutekano ntitwovuga byinshi turazi neza yuko umutekano watsimbataye bisaba kuwuharanira bisaba kandi kurarira amahoro n'umutekano umwe wese ahagarari indongozi twitoreye ni ikintu cyabwirizwa gukora ku mutima umwe wese mu bakozi ba leta kugira ngo yumve yuko hambavu y'ibyo ajejwe kandi yarahiriye gukora umutima wiwe n'imbere y'amategeko hariho n'ideni afitiye abene igihugu kugira ngo abatunganirize neza kuko twese dukorera bene igihugu kugira abatunganirize neza atabanje kujya munsi y'igitsure canke atabanje kubwirizwa kandi tuzi ko turi abantu bakuze mu bya politiki kandi murazi yuko ubusabane kumvikana hagati y'abanyepolitike kurahari turabona amanama y'imigambwe turabona amanama eh, y'abaserukira ibisata bitandukanye mu bya politiki agenda neza abashaka kubivuga uko bagombye abo ntawe uzobabuza twebwe tuzoja ku kivi hanyuma umwene igihugu niyatunganirwa uzoha umunezero kuri twebwe nta kindi mugabo afise indirimbo zitandukanye n'ivyo igihugu kiba kiriko kiracamwo tuzobareka bavuge twe tubandanye ibikorwa turazi ko abarundi bamenyereye kuvuga ngo n'abandi baraje baravuze baragiye ariko twasigaye hano ikintu cyose kigira intango kikagira n'iherezo kandi akataretse kaba gasema sinaje hano ngo nabatere igitsure nabakankamire cyangwa ndabatera ubwoba kuko muri abantu bakuze murazi icyo mukora murazi guhitamo ikibi n'icyiza murazi imirimo mujejwe murazi yuko muhamagariwe kuyikora mukayirangura neza mugabo utabishatse kubandanya ayikora aravize no kujya kwikorera iyindi mirimo kubera ko kudakora neza kwishira hamwe mwige murimo nk'indongozi mugasanga abantu bakeneye amatara n'amazi barahari ni muyabahaye abayafise barayakoresheje ni mubishuje barashyitse no kubira iwanyu ni mubakiriye neza basubiye inyuma azuhura n'impembe ijyanye nabyo ibyo mubimenye ni uko bizogenda Eh, nuko bizogenda nitujane nuko ibihe byagiye bigenda hariho igihe kigera abantu bakabwirizwa guhinduka bagahindura uwuhindutse agahindura ingendo akaronka amahirwe uwubyanse nawe akagira ibibazo twaje ngaho kugira ngo tubarinde ibyo bibazo umubwira mu nyuma kuko igihugu leta y'uburundi ntishobora kwemera yuko ibintu biyangara abantu babona ngo bibandanye ikintu kibwiza kugira iherezo urera iherezo ryashyitse muheze rero namwe mubifate nka nkama mubifate nka nkama mubizirikane mubikore mubishyire mu nzira gute icya mbere ni uguhindura inyifata n'ingendo changement de mentalite obligatoire ni ukuri siniko ndabahenda ibi ntawe uzobica inyuma uzoshaka kubica inyuma azobwira ibibazo ibyo bibazo nabyo azobisanga imbere y'amategeko n'ingingo ziheza zigategekanywa kugira ngo uwuhejeje ngo ace ku ruhande ahanwe ahanwe no guhashwa ahashwe guhindura ingendo rero n'imyifatire n'ingene mubwirizwa gukora icyo nikibwirizwa kubaranga muri uko guhindura ingendo icya mbere ni ugukora ibikorwa nk'uko mwabihamagariwe n'amategeko n'amasezerano mwagize kuko siko mubikora ndiko ndababwira mugabo n'abandi bakozi ba regidezo batashitse hano muri igihumbi n'amajana ane barenga ni abakozi benshi ku buryo mwubwirije gutanga umwimbu uhambaye banyumve kandi nabo bazirikane bakurikize bashyire mu ngiro gukora ibikorwa nk'uko mwabihamagariwe nk'uko bibwirizwa kuba mwisunze amategeko n'amasezerano muba mwarakoze atakurindira igitsure n'ibindi n'ibindi kandi mukore antutonetete ataburyarya burimo atagukora ngo ni uko deje ahaciye cyangwa diregiteri wacu cyangwa shefu do serivisi ukamengo ni kumwe kw'akayabo n'imbeba atakwihisha no kwinyegeza antutonetete tukiri muri iryo hinduka changement de mentalite turabasaba kwitanga mwitangira igihugu abantu benshi abenegihugu b'abarundi cyane cyane abagize amahirwe bagaca ku ntebe y'ishuri bakaronka impamyabushobozi zo hejuru n'ubundi bubasha hari igihe bibaza yuko igihugu aricyo kibwirizwa kubeshaho umuntu kandi umuntu ari we abwirizwa gukorera igihugu tubitandukanye neza umuntu niwe abwirizwa gukorera igihugu gifise agaciro kabute kikamuha hari n'igihe umuntu akorera igihugu yitanga kuko ni igihugu ciwe none ntiwajya ugisanga ngaha ntukibako aho uzogenda hose uzoshikaho uzosanga wicara uhagarara uryama ubwiza gukorera igihugu kuko nibagira depanse na ntoyi uzobwiza gutanga ikora rya leta igihugu rero nitwe tubwiza kugikorera tukagikorera tukaruha tugasubira tukagikorera tugasaza gushika naho tuzosezera iyi si kikongera cyo nyine kikagifura hari uwo murabona bahamba mu bicu eh, eh, ni muri bwa butaka nyine rero igihugu tubwirizwa kugikorera tucitangira hambavu y'ibyo watumwe gukora uzogira amahirwe ni uzokurikira mugabo uzoshaka guca ku ruhande azogira ibibazo kimwe cyo ntitwashyize imana imbere ku busa hari abazogira ngo barinyegeje muri imana we ntibazoyinyegeze ariko leta mbyeyi leta nkozi leta nsenzi imana yihaye amaso menshi kandi muzobyibonera turazirikana neza rero yuko impanuro tubahaye muzumvise twatangiye tuvuga tuti ntitwaje kugira ngo tubaremere tubatere igitsure tubakankamire cyangwa tubakange mugabo turi hano kugira ngo tubabwize ukuri uko kuri atakurya umunwa kuko muri abantu bakuze murazi ubwenge murazi gutandukanya ikibi n'icyiza kandi murazi icyo mujejwe ntihagire rero iyindi mpwemu yo kubasamaza ibazamwo mubikore n'umutima ugororotse ni inkota ikomeye yo gutsinda umwansi w'ubujuju umwansi w'ubukene umwansi w'ikintu cyose gishobora kuza kizingamika ihanga ry'imana kuko uburundi n'ihanga ry'imana kizingamika bene igihugu b'abarundi cyangwa igihugu cy'u burundi nkaba rero ndangije ndabifuriza ibikorwa byiza dutera intege kandi umushikiranganji tumwizeza yuko leta imufashe mu mugongo kandi izokurikiranira hafi iki gikorwa cy'uko iri shyirahamwe riza rikanaguka ikajya ku murongo ibijyanye n'ibikorwa muza gukora ibibazo n'izindi ntumbero nababwiye tumushyikiranganje ari kwijya kwije byose nta na kimwe abuze leta yamuhisemo izi ko abikwiye inyishu arazifise iziba zimubakiye leta nayo irahari kugira ngo ashobore kuronka bateze imbere kino gihugu cyacu bateze cyane cyane imbere n'ibyo bisata baba barimwo reka rero tubahe akaryo n'akanya mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu kumbure harabo kunganira umushikiranganje mbe ibindi bisata byogenda gute mbe nigiki mubona umushikiranganje kumbure age ni agenda kugendera n'ahandi mu bindi bisata yego turashima sope ubukanye na ya korona virusi iraduhinyika polesana ngira ngo mu misiri imbere ibintu bizoja mu buryo hama sangwe ikaze muri karadiridimba okay komera vema mm -hmm. ikiganiro neza mm -hmm. intumbero yaco mm -hmm. ni ukuri regidezo ni ukuri irateye isoni mm. irateye ubwoba hariho ibisata mu burundi vemagenda kuvuga ku bisata bitatu gusa mu minisiteri nk'atatu mhm. kubona amazi ku kwezi akareha ngo mu byita mayinite sinabizi ngo mu byita ngo n'amayinite urumva none regide zumva yohomba gute vima yohomba gutse nta n'umuntu n'umwe ariko arayikonkerasa nta n'indizi ntihari nta kintu na kimwe gihari cyo kwikonkerasa nta kintu na kimwe wewe wumva igere kugurisha na kontere igere no kugurisha n'amayinite hanyuma yongere ive ko n'umuyaga nkuba utaboneka amazi gutyo nyine byose none wumva abo bantu bari kubakora iki wumvise ko umushyiranganje wa mbere abagendera nawe ntiyabavuniye akagohe uh, ati ntazotinya oh, kubasezerera iyo bakura kuri jewe iyo bakura abari babijejwe hari ikindi gisa eh, icyo turakigaruka ko mu nyuma na rindira hari ikindi gisata giteye ubwoba mm. igisata cya communication ya taransiporo mm, gutuma tumana ko hamwe no eh, eh. gutwara ingenzi gihiye vrema kuva carabayeho mu buzima mm. wewe wovuga ngo gikora ivyo ni ukuri kw'imana nk'uwavuga ngo ni minisitiri wa wa transport et eh, communication yovuga ngo akora iki ufatiye kuki ushaka gufatira kuki ga placide ndaguha akaruriro mubaze genda ufate umukomeza mutoya umukomeza aje i salamu mhm. umbarira umuminisitiri wo mu burundi azi ntibarabara rija i mombasa azi ntibarabara rija i salamu nta n'umwe Mm. turi ko tujya mu bisata bimwe bimwe eh, muribuka ko mu biheze twari kumwe na Jeunesse Sport na East Africa uno munsi turi muri iki gisata cy'amashanyarazi cyangwa umuyaga nkuba n'amazi eh, navuze nti mu bindi bisata ejo cyangwa hirya y'ejo umushikanganje ni abagendera n'ubuhe butumwa mwebwe mu mu murungikana jewe ico je nashimye ijambo ryiwe eh, nashimye ijambo yabashikirije mm. ariko kugira ngo ikebuke nawe nyine yahagaze kuri mantariti mhm. sinzi ko bazabihindura mhm. ariko ni ukuri regidezo irateye isoni n'uwo bari ko aranyumva ayiyoba yirongoye cyangwa ari diregiteri akabura umuceri abahereza wamubonye he mhm. hamwe umushikiranganji wa mbere yogendera ibindi bisata azababwire ngo iki abo mu bindi bisata hamwe umushyikiranganji yogendera ibindi bisata bigize uh, kino gihugu cyacu agakemanya umurungikanye n'akahe azobwira abakozi bakorera leta muri ibyo bisata ndakumva naba ariko nta nakumva n'akahe njyewe icyo ntakundura umushikiranganji wa mbere mhm. ni uko atogira impuhwe nk'ino mhm. ni uko bimeze mm. ntiyogira impuhwe ni muri iyo minisiteri afise raporo z'abakozi babo hanyuma mhm. ashitseho ashikabakura ashikabakura mm. batahe muhira vuma iki ni igihugu bari kubakorera igihugu mhm. bari kubakorera umunyagihugu ntibari barikorera ku gatwe kawe ni nk'uko ni izine babubakiye rero regide zirega yubatswe n'abarundi n'amakori y'abarungu ntiyubatse niyo mu nzira iteye generale reka hmm. yubatse n'amakori y'abarungu hmm. rero ateza gukorera abo barundi adaje kubakorera rero ipfa ko bamukura akavaho hmm. agataha agataha muhira akajya kurondera akandi kazi ni gute biteza kugenda mugabo byo kuvuga ngo ni ukubakebura abakebura bazibandaniriza bibandaniriza birira birira none ko ujya mu nyagihugu wa ruguru yatanze ikori ko atazomanuka muri rejedezo ngo aje kubishyuza ntaca hmm. azokora ujya mu nyagihugu ntaca azokora reka nawe we medari nawe we uri kubavuga ku iradiyo ntaco uzokora bakurenganye mu rupangu ubamwo wowe ntaco uzoje kuvuga muri rejedezo rero premier ministre ifo ko abikora akabiheza ntavyo kubakebura ni ikibazo ni uko jewe ni uko nohanura vrema ko bazi ko tujya ku bindi bisata reka tujye ngaho murakoze eh, numvise yuko mwatekereye agakemanyi umushyikiranganji hamwe jo yobonana n'abandi b'ibindi bisata eh, mwashikije ijambo yobashikiriza muti nagenda ahubwo afise amaraporo yose hama abakora nabi abasezerere urakoze cyane ah, eh, ko ndiko ndihenda ko ajya amazi y'inzuzi zica mu gisagara nimba badafise ubuhinga nibadutelefone tubafashe mm. ingene babigenza kugira amazi akwiriye igisagara cyose cya bujumbura urakoze cyane urakoze cyane placide mugira ibihe byiza aho muri oranje murakoze uwo rero akaba ari placide muri oranje aho mwumvise yuko yatekereye agakemanyi umushikiranganji wa mbere ati hamwe yobonana n'abandi bari mu bisata bitandukanye ngo azagende n'amaraporo hama abakora nabi aho bazosanga bitagenda neza abadakorera ibyo abanyagihugu babashinze ngo abasezerereho ikibiriraho ni icyumviro ciwe turabandanya tubakira namwe mwese mwipfuza cyangwa mushaka guterera alo ndabaramukije ku isanganiro natwe turabaramukije ninde tuvugana utwakwiye uri hehe nitwa david ndabakuye muri canada david muri canada uramagana he canada ndi ndi otawa mhm, n'amahoro i otawa ego eh, n'amahoro cane ariko ikiza ca korona nicyo kitwugarije ariko uretse ibyo n'amahoro kabisa pole sana pole sana pole sana asante asante sangwa ikaze muri karadiridimba ego eh, murakoze kumpa ikaze nagira ngire ico nshikirije ku kijyanye n'icyo kiganiro umushikiranganje wa mbere yakoranye n'abo muri regidezo mhm. mu by'ukuri ah, leta mubyeyi leta rwose biratanguye kutwereka yuko uh, atari mu majambo ahubwo ari mu bikorwa mm. hanyuma ikindi gikomeye ntusaba leta mhm. cyane cyane umushikiranganji abijejwe mm. ni uko yoca atangura kuzaragira ingendo atateguje mhm. ku biro y'aho ibyo ibyo ubwo eh, ibiro bikuru by'aho baba bakorera hose mu gihugu no mu ntara mm. kuko ikindi kintu gituma turatera imbere mu mashyirahamwe ya leta mhm. ni ibikorwa bike abantu batonda gake kuzi mhm. batonze nabo bagakora amasaha make ni ukuvuga ugasanga nta kazi kariko karakorwa ka leta ni mhm. ukuvuga baba bariko barasahura ubutunzi bwa leta kubera barahembwa bagahembwa na leta kandi bagahembwa batakoze iki kintu nacyo twosaba umushikiranganji yuko ko Hmm. akaza apanga imyenda agendera ibiro by'amashyirahamwe ya leta atateguye hmm. kugira ngo arabe ukuntu abantu batonda imirimo hmm. ubwo ga david bobo abo bakozi ba leta kumbure eh, nta eh, nibo bobo bibaza yuko baba bariko bakora neza kumbura ugasanga ni ya myidogo y'abanyagihugu ariko bo ku bwabo ugasanga bakora neza canke bo bari bose ego umujyanama bumwe agatukisha umuryango barashobora kuba atari bose mhm. ariko rero kuba bari barakora neza icyo icyo icyo bari kubarekerera niba bazokivuga mhm. mugabo ku byo tumaze kubona iyo myaka yose ayo mashyirahamwe amaze ngaho oya ku manota cumi ntitwaba amanota arenze nk'atanu cyangwa atandatu Mm-hmm. si amanota ashimishije kugira ngo umuntu tuve yuko ariko arakora neza mm. ni ukuvuga rero muri leta mvyeyi leta ngozwe batangure intambwe nshasha tubakurime mushasha tuzoze rero barakoze neza cyane bakoze nabi dupimire ku byo bazokwinjiza muri leta ntituzopimire ku isoko biva muri leta mm. kubera leta irabahemba mm. dupimire ku byo binjiza kuvuga ibidani bazosahiriza leta nico bajejwe guha serivisi guha serivisi abanyagihugu abanywanyi ba levide matara n'amazi canke n'ayandi mashirahamwe hanyuma bakinjiza umusesekara bakawushira muri mhm. leta ariko david tugarutse none kuri abo bakozi ubwo ntihoba hariho nk'izindi mvo zoba zituma umwimbu utaba mwinshi aho nshatse kuvuga izo nk'agashahara n'ibindi ugasanga bamwe bamwe bakora biyungunganya kugira barondere ukuntu bobeshaho umuryango mu tundi mu kirundi ngo nta kaburimbo hategereza kuba nyine hari imvo mhm. ariko izo mvo rero nizo leta itegereza kwicarira bamaze kubona ingene bakora ni ukuvuga umwimbu babanze berekane yuko bakora akazi umwimbo winjira hanyuma nabo nibaba bafite icyo babaza cyangwa icyo basaba baca baronka aho baca kugira basabe nimba ari kubongera umushahara nimba ari kubaha amakondisiyo meza y'akazi n'ibindi n'ibindi n'ibindi ariko ataco winjiza ubu umukozi yoza kukubwira ngo nyongera ataco akora ubu mm-hmm. kiboneka mm-hmm. yinjiza iwawe wewe nk'umukorera ni mm. ukuvuga urumva bica bigorana kuri iyo gusa babanze berekane umwimbu babanze berekane yuko um, bari muri esprit ya leta mvyeyi leta nkozi bariko barakora n'ivyo bakora bitanga umusaruro uhagije hanyuma ndazi leta mvyeyi leta nkozi ndayizeye rwose izobumviriza kandi izobatunganiriza ku bibazo vyose bazoba bafise niko ndavyumva ndagushimiye david murakoze cyane mugire umunsi mwiza mugire na mwibihe byiza iyo uwo rero akaba ari david mumvise yuko nawe ntiyagarutse ku itari bike ati nimba hariho ibyo tuma ah, abakozi ba leta bakora amakosa amwe amwe ntibabanze bakore hama n'ibirimbura barimbure n'ibyo bakora kumbure bitajyanye canke eh, bitaborohereza gukora bazi babishikirize umukoresha wabo ari we leta nyine ari mu mwe bw'abanyagihugu hama namwe murabe uturusho mubagire ariko babanje kubanza gukorera abanyagihugu neza turi muri karadiridimba turiko tugaruka ku kiganiro n'umubonano umushikiranganje wa mbere komisiyo de polisi generale Guillaume bunyoni yahaye bamwe mu baserukira abakozi b'igisata kijejwe amatara n'amazi mu burundi regidezo aho yabahamagarira yabahamagarira oyilebo mu kanya gato turarangiza na kino kiganiro karadiridimba ariko kubadufatiye mu nzira tubibutse yuko uno munsi twagarutse ku kiyago umushikiranganji wa mbere yagirana n'abaserukira abandi mu ishyirahamwe rigejwe gutanga no gukwiragiza amazi n'amatara mu burundi ariryo regidezo aho yabavuniye akagohe ababwira yuko babwirizwa gukora icyo abanyagihugu babatumye ni ukuvuga icyo babatoreye kugira bateze imbere kino gihugu ngo atari uko ingingo ruhasha zashobora kuzofatwa mu minsi iri imbere kuko ngo imyidogo bibaze yuko iguma hajya nyine iguma hajya babakirira ariko irashikira abo bategetsi hamaca bavunira akago yuko utazokora ibyo akazi kiwe kamutegeka ubuzobangikanya akazi kiwe n'ibindi abo bose bazofatirwa ibihano mukaba rero mwumvise ko twagarutse kuri bimwe mu byashyikirijwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi mumvise kandi nibyo bamwe bamwe bagiye barashikiriza nka Placide muri Hollande eka na David muri Canada namwe rero kumbure mubona ah, hari icyo icyo hinduka mu bakozi ba leta akanya n'igwanyu mbega ejo umushikiranganji ugenda kubona n'abandi bakozi ba leta n'igiki iyo babwira n'akayi gakemanyi ngo mutekerere reka twakire undi ku murongo alo abo ndabahaye mwiriwe mwiriwe neza ninde tuvugana ari hehe ni kingsley ari muri ibrisere mu bubirigi kingsley ibrisere mu bubirigi namwe n'amahoro aho mu bubirigi yego n'amahoro n'amahoro kiretse hmm. ya ndwara dusigaye tugendana nayo mpore mpore mpore sangwa ikaze muri karadiridimba yego murakoze cyane mhm. hamaduka ku ijambo Kingsley ni leta iri mu yindi kuko umukozi wa regidezo niyo mutumye ko waje kugukorera utigenjeje utigenjeje buhoro ahubwo acagenda ucumengo ni ibintu yikorera ku bwiwe nkafise ah. uwumugaba ah. hariho uburorero bwinshi nkurikirana inuze paji ya facebook ya radiyo isanganiro barigeze kwandika zone imwe yo ngaho mu gisagara cya bujumbura yari imaze hafi umwaka wose mm. ye mm. twiyumviriye nk'abantu barinze babura umuyaga nkuba cyangwa bakabura amazi bari mu gisagara cya bujumbura mm-hmm. umuntu iyo bari icyenda juru cyangwa uri kazira abageni cyangwa ahandi hantu mm. wewe ayo mazi yoyo cyangwa amatara yarayabuze kuko kenshi iyo bavuze regidezo hariho abantu bumva yuko rigide ari bujumbura gusa si bujumbura gusa igitega barakenera amatara n'amazi ingozi bakenera amatara n'amazi karusi muyinga hose ugiye hagati mu gihugu ho nko mu ikomine hari ahantu henshi naratembereye usanga hari umukozi umukozi wa regidezo ni umwe mu ikomine mugabo kugira umurongo ni imana afasha mhm. usanga ariko arakora ubundi butse hariho ngo n'abandi usanga basaba ibituri bakabakurikirana rwose ko abakozi ba regidezo bakora bakora ubundi buzi atari ubwa regidezo mm. ubwo ravuga twiyumvira yuko muri leta baba babaha agashahara gake niba agashahara gakwiye bareke gukora ubwo bundi buzi ku ruhande kuko mm-hmm. umukozi wa regidezo ndamutahura nimba aronka umushahara muke ntashobora kureka nimba hari umuntu yubatse inzu akavuga ati ingo undabire kugira ushobore kungira resitarasiyo mu nzu iwanje mm-hmm. turakwiye gukora ata atamuntu n'umwe adushize igitsure hejuru mhm. ngo naka atambona ngo inkora ibi cyangwa biriya oya turakwiye gukora dukora ku neza bene igihugu kubera leta ni nigewe leta ni wowe leta leta ni twese na bene igihugu bose mu gihe uri kurakora ku nyungu z'iwawe ntacyo uba uri kurafasha leta mhm. kingsley hari uwagarutse avuga ati nimba abo eh-, eh. bakozi eh, bo kongerwa ni david ati ntibabanze mugabo babanze bakore hama ako gashara nimba kongewe kazokongerwa bivanye n'umwimbu icyo yise dividende wabonetse kumurengira ngo aho abafatiye k'umushyikiranganji yababwiye arabakebura ngira nuko uwo mwimbu yaravutse yuko woba uri munsi y'ibice bingahe ku ijana reka ahubwo namukurikiranye david yavuze neza rwose cyane dufata akarorero koroshe mhm. uzora abakozi bo muri susumu nta mukozi n'umwe akoma induru n'abavuza induru ni bakeya kubera iki barakora bakimbura mu madividande baronse niyo baronkamo nk'umubyeyi mhm. bose usanga nta muntu n'umwe usanga ariko aragira kubera iki mu byo bakoze mu mwimbu bakoze mu nguvu zabo kwitanga bakoze niho baronkamo nk'umubyeyi ako gashahara niho kagenda karisonora nimba abakozi ba regide bagomba nibereke leta y'uko bashoboye gukora kuko nimba haheze imyaka umushirangange yavuze ko kuva kuva regide zikibaho nka madividande turi turabona yego ni uko babibonye bavuga ati muri iyi myaka cumi yoyo nta n'icyo turi ko turabona mm. ni uko bamaze kubiromarika urumva rero ntibisubire ko batisubiye ko abizi ibisata by'umuyaga nkuba n'amazi ni benshi ngaho mu bundi kandi duhiriwe duhishije hariho n'abize hanze bariho bari aho kandi badafite icyo bakora Kingsley uno munsi tuvuze regidezo nk'uko twavuga n'ibindi bisata kumbure n'umushikiranganji ngira ntazogarukira kuri regidezo azogenda n'ibindi bisata bitandukanye wanashima n'amabanki mbere n'ibyo oh. abigenga pourquoi kuko nahone hariho tunenge tumwe oh, tumwe abanyagihugu bigenga mbega hoho mwo mubwira iki hamwe ejo canke hirya ejo yogendera ivyo bindi bisata hamwe yogendera ibindi bisata ibisata bigwaye ni byinshi mu gihugu mugabo ntikibuza yuko hariho abantu bakora ukabona yuko yakoze akavuga ati ntaka yakoze ujya mhm. n'umukozi kubera ari umukozi ugasanga n'abantu benshi barabivuga uyu yakoze byiza hariho nk'igisata igisata n'ubu batwemereye hari ikiganiro cyaciye ku isanganiro baratubwira ati mu mezi abiri bizoba byahindutse ahubwo turasabye ku isanganiro muzo tumira uwo mushikiranganji azozi tumwibarize twibutse ni igisata ciki yari umushikiranganji uwo ni igisata cy'ubutungane bayatanze amezi abiri ayo mezi mhm. abiri yarahetse hmm. yasabye ati amadosiye yose ajya abitse mu bubati yose tubahaye amezi abiri utazobikora akorera leta nkozi mbyeyi kandi isenzi tuba tumukubura mhm. n'ubu wobura abantu biduga mu butungane mhm. harabura amadosiye nimba yo bari karakogwa kubera ko bataba bari barabimenyesha bene igihugu mugabo gusa ntitubigaruke ko ibisata ibisata bibuze intuze ni byinshi ibisata urabye nk'igisata gihamagarira abantu cyane cyane igisata cy'ingenzi wirabye mhm. ngaho muri East Africa mu bindi bihugu ibihugu byinshi biri biraronka uburyo buvuye mu bisata bw'ingenzi raba muri kenya muri tanzania cyangwa mu rwanda cyangwa hehe usanga igisata cy'ingenzi ari igisata cyinjiza abantu benshi ubwo igisata cy'ingenzi mu burundi wacu cyifashe gute mm. none aho mhm. n'akarorero kamwe muri mm. bwinshi umuntu ashobora gutanga mm. mugabo gukosora n'ibyo ni buke buke reka turabe bari ko baragerageza reka turabe iyo bizotera bija kazima karadirimba kama amaze gukurikira ni ukuvuga ko ibyo nyine bavuga ati umwe ruvuye bukuru ugakwira hose mhm. bamaze kubakurikirana ukuntu bagenda barakora n'abandi bakozi bato bato bo hasi bazokora neza na jewe ntafise uwunkurikirana nca nimera nka ba bandi ngo akazi k'ibwami kica uwicaye usanga yikubitira ngaho yota igishuha gusa akarinda ko shefu arengana kugira ngo ashobore kumuraba oya mu gihugu iwacu turacyafise ingorane y'uko abantu baba bafise esprit yo gukora ata muntu n'umwe amushize ku gitsure ni bakeyi mm.